مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر istina, nestalo je laži. Sve će to propast. A neće to ono što vi Ovo je naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjet kako ajet lomi kiču. Takbir! Allah! www.pautak.com Soba put vjernika Na kraju svih ovih pomaganja e, širkova, kufrova, demokratije, Parlamentata, bidata, novotarija, ajvatovica i tako dalje, da nije uopšte za očekivat e, da se iznenadimo što je ovakva osoba poput njega dala sebi za pravo da na kraju krajeva sve ovo što je radio godinama ovdje u Bosni, zavođeći narod, svjesno zavodeći narod, to kronišeći čime? pomaganjem ili svojim e, davanjem doprinosa ili glasa kao njega prvog da se napravi hubel u Sarajevu, to je skip Ivana Slepog, drugog, petog, šestog, ne znam, nije bitno, uglavnom o papi je riječ. Hajde malo da zavirimo u siru Muhameda sallallahu alaihi da vidimo šta je to se dešavalo i kako se desilo da se, e, pa ćemo napraviti jednu komparaciju, da se napravi da je e, došao jedan od kipova i donešen na arapski poluotok. Vi znamo, znate svi da je e, vjera Arapa bila drugo vremena na vjeri Ismaila ali salatu On je koji je naslijedio od svoga oca Ibrahima ali selam. Vjerovali su ljudi u jednog jedinog Boga. Međutim, e, neke su obrede izvršavali sve dok nije došao ko? Amr Luhaj. Jel tako? Poglavar plemena Huzat. On je odrastao u pobožnoj sredini, jel tako? Koja je poštovala Božje granice. Nećemo reći sve normalno. Pa se on odlikovao iskrenošću i bogobojaznošću. Za njih taj Amr Biluhaj. Pa ga je narod zavolio. Jel da? I smatrali su ga šta? Velikim čovjekom. Pa je otišao u Šam da posjeti područje gdje je bilo najviše stanovnika i gdje je bilo najviše jel da, objava. Pa je tamo vidio da ljudi obožavaju kipove. Pa mu se to dopada i povjerovao da su oni u pravu. A šta je uradio? I Šama se vratio sa sobom noseći kip zvani Hubel, pa ga postavio u Kjabu. I onda je pozvao stanovništvo Meke u širk. Svi su mu se listom odazvali jer su ga cijelili i mislili su da to on što radi da poziva na, da poziva na dobro. Među najstarije bogove u Kabi ubraju se i bog Menat koji su dovukli sa obala Crvenog mora iz nekog mjesta, ne znam, blizu kuda ide. Zatim poznati Lat, Uzad i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Pa je širk iz dana u dan uzimao sve više i više maha. Broj kipova se stalno povećavao. Od tog vremena svako pleme je imalo svog Boga. Pogledajte, od jednog kipa svako plemene je imalo šta? Svoga Boga, pa čak i svaka kuća zasebno. Svaka kuća zasebno. Tako se širk i vjera u kipove postade i postala prava manifestacija cijelog stanovništva predislamske Arabije. Koje je šta? Mislilo da slijedi vjeru Ibrahima alaihissalatu wasalam mislilo da slijedi vjeru Ibrahima ali selatu wasalam. Nisu, jer tako znamo da su izvali al-đahilijun, neznalice, neznalice u vjeri. Imali su posebne običaje i vjeru, ceremonije u samim moletvama, ispred kipova, koje je izmislio ko? Amr Nećemo sad govoriti o kojim se sve ceremonijama radi, jel da? da ne, stajali su i zadržavali se kraj ekipa kome su se molili, u su tražili zaštitu. Skoro je bio jedan u Sarajevu, porabio, tako? Tražili su želju, vjerovali u njega, jel da? Da im on može donijeti kakvu korist, jel tako? Pa su oko kipova činili hodočašće tavaf, bili su ponizni pred njim, pa su klali žrtvu i tako dalje i tako dalje. Gledajte, braćo moja i sestra, hajmo se sad vratiti u našu stvarnost. Evo nas u Sarajevu. Tako vam onoga u čijoj ruci naša duša. Na vas posjeća čovjek koji prvi staje u odbranu i u poziv i kao daja toga da se napravi hip nikome drugom nego kome? Slepom papi. Posjetite nas Put Slepom papi Zamislite braćo moja i sestre Ja Allah molim da se to ne desi Pa iako se desi Allahovom voljom i odredbom Alhamdulillah Zamislite Tad bi Sarajevo bilo centar širka i dovišta ne samo za Europu, nego za čitav svijet. Sve što je mušrika došlo bi da učini seždu hipu koga je direktno Cerić podržao. Jel tako, braćo? Znači, nećemo govoriti i nije uopšte više bitno, nije bitan on. Mustafa apsolutno nije više bitan. Šta je sa narodom? Kako pojasniti narodu o čemu se tu zapravo radi? I gledajte, narod će zasigurno ovakvog znanja kakvog jest. Dovoljno je samo da se pojavi neka budala mušlička i da kaže kako mu se nešto desilo dobro ispod tog kipa. I evo ti truda i zalaganja i problema zadaje, jel da? Međutim, svakako mi tu vidimo hajr. Ako je narod zaslužio da čini klasični širk Allahu u centru, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, da se klanja kamenu i kipu, neka je zaslužio. Wallahi nije mi ga ni žao. To je samo odgovor na ono u što mi konstantno pozivamo. Sova put vjernika. Druga stvar, vi ćete vidjeti da mnogi magistri nauka, jel da, novinari, ja ću koristiti riječ koju je koristio Jusuf Rajmehula za takve, ja kaže izet pusti, to su novinari. To su novinari, nisu da je. I čitajte, možete vidjeti kako blagonaklono i blago, blago kritičko se obraćaju Mustafi. Kako mu kažu, eto on je kao pogreši. Nije trebao tako nešto da kaže. Mi im kažemo. Onda se tako odnosite prema Amru ibn Luhaju. Pamtite ga kao dobročinitelja. Tepajte mu da je on i dalje uvaženi, da je cijenjeni, da je F da je rejs, da je hađi, da je ne znam da je šta. Tepajte mu. Ovo je puno veći problem. Za njih, za nas nije. Više je nego očito da ovi ljudi ili ne vide pomagače širka i kufra, ili neće da vide, a u stvari Allah te bareke o hoće da nam ih pokaže. Pa je za njih Cerićevo podržavanje, pravljenje kipova i pozivanje u to da se uradi, to je za njih, eto, jedna od malih sitnih Cerićevih grešaka. Nije trebao. A kad napravimo meščit ili golubarnik, ili garažu, ili šupicu, ili štalicu, onda je to i kako šteta za islam i muslimane i davu. Valahi, ljudi koji ovako razmišljaju, ili ne znaju šta je akida, što je najprije, nemaju je nikako, ili toliko su zaogrezli u svom munafikluku, toliko su ogrezli u laskanju, hubelima i tako dalje, da više apsolutno ništa ne vidi. Tepaju ljudima koji pozivaju da se napravi kib u centru Sarajeva. To nazivaju lahkom greškom. Šta mislite da je neko od nas? Da ja, neuzubila, kažem, hajmo ovde u Sarajevu napraviti i mi kip. Evo, da lupim neko ime bez vezi, nekog Hamida, evo recimo. Možete zamisliti kako bi ovi ljudi koji nemaju vage šerijata kod sebe, kako bi skočili. Evo vi koji pozivate tevhidu, gledaj šta radite, pozivate da ljudi danas sutra obožavaju kipove, jel da? Pa kad nas napadaju za mešći, takvom žestinom kakvom treba da napadnu Mustafu za ovo što radi i deset puta većom. A niti ga se odreću, odreću, niti bježe, niti bježe od njega. Naprotiv, tepaju mu i njegove ogromne greške, katastrofalne greške koje mogu koštati narode, nazivaju greškom. Wallahi, to nije greška. Ovo je za svaku osudu. On je tako mi Allaha poput Amra ibn Luhaja koji donese kipa na arapsku poluostrvu. Jer smo mi svjesni, zar nije dosta kipova po Bosni? Zar nije dosta kipova u obliku ljudi i džina i sihrbaza i torabija? Zar nije dosta u Bosni? Pa to sad sve hoće muki da kruniše jednim pravim hobelom. Ivan, slepi papa Pavao, treći, četiri papa, kako što. Ili pokušnica, bolje. سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المنية سأرحل للعدا سيفا ونارا ونفسي نفس فرسان أبيا أغض الطرف عن هذه المآسي فأرقب تلك قد عادت ندية فلسطين تنادينا سراعا وتصرخ صرخة أخرى قوية لقد عاث الفساد بأرض قومي ودنس مسجدي حقا أخيا بنياتي لبسن ثياب ذل وأختي أجبروها للدنيا Samo je još ovo trebalo, da se klasični širk, da mušik pokaže da je mušik, a da njegov sljedbenik ne smije ništa da mu kaže. Mora da mu kaže da je on, šta? Da je on malo je to pogriješio. Samo malkice, nije puno. Pozvo ljude u širk. Nije puno pogriješio, jel da? La havla wa la kuvvete illa billah. Hvala Allahu da nismo sa njima. Hvala Allahu te barek da nismo sa njima. Koliko će se ljudi, braćo moja i sestre, svake godine, šta mislite odazivati da posjete ovog hubela? Da šine širk Allahu te barek sve to uz blagoslove. Šta mislite? Treba li govoriti? Ne daj Bože. سحاب نغمة التطشيش صحت عين القصيد تباغ تهذابي يشوق الشعاع بزغة التغبيش صباح يجمع المقناص واحبابي ألا يا ليتني جنحان ولا ريش أحلق بالفيافي وارمي تعابي وسولف للمزون المرسل Treba li posebno objašnjavati o autobusima, avionima, kordonima ljudi koji bi dolazili da to obilaze? Mislim da ne treba posebno braću i sestre pojašnjavati. Ili Allah te bareke od ta'ala hoće da završi sa ovim narodom. Da javno u centru Sarajeva počnu pored i bogova što imaju po svojim kućama i po svojim institucijama i po svojim kancelarijama e sad da ovo klinišu pravim hubelom molim Allah da nas sačuva svakog zla molim Allah da sačuva svakog zla i pitam sebe i vas draga moja braća i sestre da li treba biti posebno pametan da bi se vidjelo o čemu se ovdje zapravo radi. Njegove daje Mustafine obraćaju mu se biranim riječima pazeći da ga ne naljute. Jer ako se njihov huber naljuti, onda je problem. I oni paze da ga ne naljute. Iako su svjesni apsolutno šta on to hoće i šta radi. Zar to nije klasično pomaganje? Ne napadaju ono što treba napasti. Ili ne, nećemo koristiti riječ napasti. Nego ne oglašavaju se na to. Ili to radi, vi ćete to vidjeti. Biranim i pažljivim riječima. A kad smo u pitanju mi, onda i to pažljivim riječima. Tako vješto da svi mogu razumjeti da sam ja izvjesni Izet Hadžić iz Maglaja koji sam stao na stranu oni jesam jesam ja se ne krijem pred svojim gospodarom Tebare i ovo pišu i meleci i vama i nama ti takvi koji pišu imena hvale svoga vođu hođu Bošnjacima pa i muslimanima se u Bosni servira širk upakovan u obliku kakav je radio Amr ibn Luhaj. حي الكتائب حي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاني حي الكتائب ابدا لا يستمر الجيش الروسي في الشام ابدا ابدا لا يستمر وهزيمتهم والله العظيم انها قريبه باذن الله والله رغم ان القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت الا ان الهمم ولله الحمد والفضل والمنه قد علت وتسامت وارتفعت فإنا ماضون بإذن الله على هذا الدرب ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المضي قدما في هذا الدرب وصدق من قال دم الشهيد نور ونار فلقد كان والله نورا أضاء لنا الدرب أكثر فأكبر وسيكون نارا ينفح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الله اكبر الان ابو الوليد ضرب طياره هليكوبتر عسكريه طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا علم قتل سائقها والطائرات تدور حولها وتحاول ان تاخذ جثثهم علم 21. vijeka na koji je obavezno upozoriti. Jer da bi narod krenuo, mora se pojaviti vođa koji je među njima ugledan. I vi ćete vidjeti kako će narod listom slijediti svoje vođe. Jer se šetan i pobrino da dovede nekog uglednog koga će oni slušati ili neko daje ne bi oni to uradili. Ali Iblis dobro zna ko treba prvi da skoči. Prvo skače Amar ibn Luhaj i onda donese nešto što će biti predmet obožavanja, nešto preko čega će se činiti širka Allahu te bareke Ovdje, braćo, govorim i za one mušike koji će dolaziti, ne samo za bošnjake i muslimane, jer mi dolazimo i Kur'an dolazi cijelom čovječanstvu. Ja ovdje govorim i za i Rome, ne znam bilo koga koji će dolaziti tu učini širk. Ne samo za bošnjake. Ovaj čovjek ne pravi štetu samo bošnjacima, muslimanima. I muslimanima i bošnjacima. Nego štetu i svim onim ljudima koji će svoj širk, šta, još dublje povećati. Njima je svakako učiniti širk isto Dorčkovati jaja kuhana za dorsko. E, to hoću da vam kažem. Jer nije problem samo jedan, dva čovjeka. Sa ovim hubelom će znači, mase i mase ljudi, hiljade ljudi izaći iz Allahove te barake od tala Ili oni koji nisu nikad ni ušli u nju. Samo će produbiti. Ja vam onda savjetujem, braćo moja i sestre, pogledajte dobro ko to poziva u istinu, ako poziva u zabludu. Ne morate vi slijediti nikog od nas zbog lijepe retorike govora, što je neko možda hrabar ili nije hrabar. Neko je više učio, neko je... Ne, ne, ne, ne. Svojih, što kaže šeju, 300 grama sive Pa pogledajte tako vam Allaha na sve strane šta se dešava. S druge pak strane, evo, i Amerika je ponovo na nogama. To jest, bježi od Allahovi opomena i onda Allahove vojske te barake otara. U Americi, vjerovatno ste svi čuli, oni te e, tornade nazivaju svojim imenima, mi to kažemo, to je Allahova vojska. Allah te barake otala naredio da vjetar 400, 500, 600 km, 200 km brzine prođe kroz to nasilje da sve odnese. Evo ih na nogama ponovo. Evo ih stižu dove muslimana. Na nama je, braćo i sestre, da se dobro pripazimo, da ne učinimo širka Allahu te barake ta'ala. Allahume ini audu u ene alem, ostakfiru kerima alem. Allahu moj, zaštiti nas od toga da ti ne učinimo širk svjesno ili nesvjesno. Svake zablude. Zaista, braćo i sestre, dovimo Allahu te barake ta'ala da umremo kao muslimani, kao predani i pokorni Allahu te bareke Nama ne treba posrednik do našeg gospodara. Nama ne trebaju ni vođe koji će proizvoditi posrednike do našeg gospodara. Nama ne trebaju ni vođe koji će poštovati sve ono što Allah Tebare bareke zabranjuje. Da se poštuje. Nama ne trebaju takve vođe. Mi se takvi odričemo. Mi sa takvima Wallahi nemamo ništa. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Mi imamo samo našeg poslanika alaih salatu wa salam sunnet Allahu te bareke wa ta'ala vjeru netaknuti. I sa njom pozivamo tijelo čovečanstvo. Islam je, braćo i sestre, prelijepa vjera. Imamo nešto zbog čega nam mnogi zavide. Imamo, nemaju snage, jer snaga i moć pripada Allahu te Ne mogu ništa. I nemojte to, braćo i sestre, nemojte to davati. Ovu ljepotu ovog tevhida, monoteizma, ljepotu da budeš muvahid, muhsit ne daj nikom. Ne dozvoli da te iko zavode. Neka idu svi. Ne žalite za njima. Šetan kaže, vidjet ćeš da će zavesti sve osim tvoji iskreni. Da su bili iskreni, ne bi bili zavedeni. Omer ibn Hattab radijala on kaže, niko nema opravdanje za svoju zabludu. To je upao u zabludu? Niko. Jer je sam kriv za svoju zabludu. Jer niko ništa ne radi osim iz ubjeđenja da je to ispravno. Allahu akbar. Kaže Omer radijallahu an, niko ništa ne radi osim šta? Iz ubjeđenja da to što radi da je ispravno. Vi pogledajte danas. Kakav narod, kakve vođe, da se tepa, da se želi blagonaklono da se napravi bista ili statua nekakvog mušrika, da se veliča njegovo ime, da se opisuje neuzubila njegova svetost, da se to prezentira bošnjacima i muslimanima. Tako mi Allaha ni na što me ovaj čovjek ne posjeća, nego Amra ibn, na Amra ibn Tako mi I često čujem da se govori što vi to ne kažete. Pa mi ne govorimo ovdje u mišjoj rupi, mi nismo sakriveni. ako i tim i takvima što govore, što vi, mi im odgovaramo. Mi kad smo sjedili u Carevoj džamiji pred Carevom, preko puta Rijaseta i govorili su i pozivali, vas nije bilo. Vas nije bilo tu. Vas nije bilo tu i ne imate pravo da govorite. Kad smo pozivali i govorili da se dođe, da se razgovara, nije se imalo sluha. Iako su preko puta rijaseta iza zastora gledali šta mi radimo. Znali su oni dobro da dole Tako vam i tako im poručite. Onima koji kažu što ne odete, ne kažete. Evo mi govorimo. Snimite, dadnite mu vi. Dadnite im, neka čuju. Nama je bitno da se opravda pred gospodarom te bareke od tala. Ako pravdate tu osobu da ona ne zna šta je širk, teško onda vama. Zato što vam je vođa i svjedočite za njega da vam je vođa, ostaje širk. Jer kažete da ga trebamo upozoriti. Šta će ti takav vođa? Pa ste vođe koje ste imali, koje su znali šta je širk i teuhid i iman i džihad kad ste te vođe zaboravili, onda ste te vođe zamijenili šta? Vođama za koje sami kažete da su eto pogrešili i ne znaju šta je to. to sam kažeš čovjek koji ne zna šta je širk. Ja se Allah utječem od ovakvih poglavara. Ja se Allah utječem od ovakvih poglavara. Braćo moja i sestre, savjetujem sebe i vas. Učimo Allahovu vjeru i molimo Allaha uzvišenog da nas uputi napravi put. I molimo Allaha te u tala da nas sačuva svakog širka, svakog kufra, svakog bidata, svake zablude. I molite Allaha te bareke da nas zaštiti od ovakvih vođa i hođa. Zaista su, zaista su oni opasnost po udavu. Wallahi vam kažem, ne svi generalno, ali velika većina su i tekako opasnost za udavu. A onima, onima što iza ovakvih aparata sjede pa kažu, kažu zašto vi to ne kažete njima poručujem otiđite vi, vi ste sad Mustafi najbliži. On će vas rado primiti u svoje okrilje, pa otiđite pa ga lijepim i mudrim savjetom nadsavjetujte. Da ono što radi, da je katastrofa. Uradite to, uradite to na lijep, imate pravo. Jer ste vi priličniji da to radite za razliku od nas. Mi se ne znamo ni nasmijati, ne znamo ni mudro, ni blago. A vi imate i znate namjesti dobro one svoje iskešene face, pa se smijati na širk kao da je to lizanje sladoleda. Pa se smijete blagonaklono kad čovjek kaže da treba kao da je to eto zamijeniti djetetu pelene. To vama uopšte nije toliko važno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem crvenio se kada je Omer radijallahu an doneo listove Teurata pa mu kaže, teško tebi omere, ja umr. Teško tebi, Allaho poslanik sallallahu se dobro zatrvenio. A Omer kaže, raditu billahi rabbe, vabi islami dinan, vabi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bijen. Omer skonta o čemu se radi pa kaže, zadovoljan sam da mi je eh, Allah gospodar Islam vjera i Muhammed sallallahu poslanik. Pa mu kaže poslanik sallallahu Omere, tako mi je Allah da je Musa alaihi živ, morao vinja. ja morao bi da slijedi ovo na čemu sam ja. Tako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve reagovao, reagovao je kada neko dođe sa nečim da se izmijeni ili iskvari Allahova te bareke teala vjera. Zato, braću i sestre, savjetujem sebe i vas, trudite se, radite se, pozivajte, koristite ova sredstva maksimalno. Kada se pojave ovakvi problemi, nemojte voditi rasprave koje, ne koje neće uroditi plodom pozivajte blago, lijepo, mudro, ove koji brane i njima slične, najbolje pustite ih. Ti sasakim dobro, naređuju na dobro, odvraćaju zla, a neznalica se kloni. Džaba je patki govor da je patka, kad ona kaže da je kokoš. To je džaba govor. Ti patki kaže, ti si patka, ne kaže, ja sam kokoš. Dobro, budi kokoš i patka, jedno ti je. Nadam se, mi je, nadam se da me razumijete šta govorim. Mnogima je apsolutno govor, mnogima je, ovaj, nema, nema smisla, jer ćete vidjeti toliko im tepaju, toliko im brani da imam osjećaj. Kada bi ta isti muki uzeo, jel kakav krst, pa stavio ga sebi ovrat, ja sam, ne za njega, ja sam ubijeđen. Tako mi je Allah da bi oni našli opravdanje ne za njega, za njegovo srce. Jer ti ne znaš šta je on s tim krstom htio da uradi. E, toliko, braćo, moje sestre, u ovom e, izvanrednom, da kažem, javljanju. Halalite mi, ako sam možda i odužio, malo je bilo iznenada, jel da nisam se nešto ni pripremao, ali ovu stvar, savjetujem vas, ovu stvar dižite na najveću moguću mjeru. Dižite, ovo nisu, ovo nisu igre, u pitanju je vječnost. Džehennem ili džennet. Opravdajte se Allahu te bareke da niste bili u skupini e, ovih i opravdajte se Allahu te bareke da nemate ništa sa ovim i da ste čisti, a meleci ne skirajte se. Sigurno će opisati. Pozivajte, zovite mobitelima, telefonima, e, objašnjavajte ljudima šta je kufr, šta je širk, koliko je važno da se ova stvar koliko je važno da se ova stvar upozori jer ovo nisu male stvari da se u centru Sarajeva napravi, napravi, napravi hubel, braćo moja. Ovo je ništa drugo nego hubel 21. vijeka, pored ostalih malih hubelčića. Ali ovo je kulminacija širka i kufra i oni koji, vallahi, vole kufru, vole širk, vole da se naklone nevjernicima, vole da im se malo priklone, da ih hvale, da se sa njima ljube, da im čestitaju na čemu su Wallahi obaveza nam je da ih se odreknemo i da sa, njima nemamo, nemamo ništa. Molim Allah te bareke utala da nam greje oprosti u džen nas uvede. Molim Allah uzvišenog da imeni i vama oprosti greje, da nas sastavi jest džezak her upravo, upravo o tome šehi govorim. Allah ti dao svaki hajr. Hoće da napravi Međugorje u Sarajevu. Hoće da naprave Međugorje u Sarajevu. Molim Allah te bareke da nas zaštiti toga, da nas učvrsti, da budemo od onih koji će na ovo upozoravati, da budemo od onih koji će ovo sprečavati i dati svoj glas protiv, protiv ovih stvari. Allah vam dao svaki hajr i ovoga i onoga svijeta. Molim Allah Barake bareke da sačuva sve nas, našu djecu, našu porodce, da uputi ovaj narod, molim Allah da uputi narod Bosne da prepoznaju u ovakvim banditima lopove, molim Allah te barke tala da prepoznaju, da vide šta, kuda i vode ove vođe koje im u stvari nisu vođe, nego ljudi koji im ne žele ništa, ništa osim da im uzmu ono što imaju malo para, malo para u džepovima. Allah vam dao svaki hajr, Allah vas nagradio za sabur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Allahu akbar! هذه هناك الموعد الأكبر تواعدنا ونحن اليوم غير الأمس ما كنا فما عادت رؤى الكلمات والأقوال تقنعنا تواعدنا ونحن اليوم غير الأمس ما كنا زدنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ريج istine se mora посетителя. Soba. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište.